alde batetik uh, gerra handia, eh, deitu den hori, eh, amalaueko gerla, uh, eh, duzu zauri handiak, karritituenak uh, ipar asko alegirat, eta beste eban kauza jakina da. Baina nahi ginen hor, uh, nolazpeit, jendeari hitza eman azken batean historielariek, ekertzailek, aipatu dute gai hori, baina uh, eh, doleko dolekokutasunak, nolakoak dira, jendek nolako gutunak etxetari dazten dituzten, orduko kasetariek, eskoldunek, frentetik, zer berri ematen zuten, nolako kantuak eh, egin ziren, eta komunikazioa bertso eta kantuekin egiten baitzen, ere eskolegian gara jartan. Hola, pizkatoren inguruan eh, dugu bat antolatu, beste gai bat dugu hor, artea eta literatura hor, eh, saiatu gira biltzen, sorkuntza artistikoa egiten dutenak eta aldi berean idazle direnak, eta hor uste baino gehiago badaholakorik, eh? eta nahi baduzu, beren, uh, beren bidea, azken batean, hitzaren eta ekintzaren arteko hartu eman hori ipskabat uh, lantzeko gogoa aterako da, eh?